آه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna na fadilatu Sheikh سعيد بن علي بن وهب القهطاني ne. Rahmatullahi alai. <coughs> bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba kullum muna masu <coughs> a ɗan ban minti ɗaya ko sakan talatin ɗan kurɓa ruwa jazakumullahu khairan wannan naka ne arama ah, muna masu farawa da roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na alhayu alkayyum ya dal jalali wal ikram muna roƙon Allah ya yi rahama da jin kai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani <coughs> yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na nawa darasi na talatin da bakwai a littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna insha Allah ta'ala na shigo da niyan karatun sai yanzu injiniya Ibrahim Inguru ke tunatar da ni cewa ina da wani program karfe kusan bakwai da rabi na yammacin nan akwai keynote speech da zan gabatar wanda har ga Allah an ba shi invitation din ya tura mun a email amma ban samu gani ba yanzu zan tashi sai ya bude cikin waya ta sai ya ga abin da ya tura mun zan samu zuwa sai race masa har ga Allah ban maganin ka tura ba kuma shi bai samu ikon yin follow up akai ba akwai one umma convention da aka saba yi shekara shekara na su dan uwa ustaz Abubakar Sadiq da sauran waɗanda suke tare da shi Allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da gidan aljanna sun gayyaci malamai da za a dan shirya musu dan karramawa a yammacin yau sai aka gayyaci na zo na gabatar da 'yar muhadara a wurin na san dai mun san baki da suka zo su sheikh muhammad salah daga egypt su sheikh mufti menk ina zaton ya mai limancin juma'a a nan wurin saboda ban yi juma'a a gari ba amma ina da labarin cewa shi zai yi su dr yasir kadi daga america sheikh mufti menk daga zimbabwe su dr walid shima daga america Sheikh Walid Ibrahim daga Australia da makamantansu. To, kula ga wannan mai iya yiwa ba zan tsawaita karatun ba, don saboda a kammala a nan kuma na same su a can ɗin insha Allah, in ba don baƙin da suka zo ba, maybe na sai ba da uzuri, amma ikramu biyu girma ba baki wajibi ne. To, bai dace ya zama an samu feluwa ta kowane ɓangare daga mu ‘yan ƙasa ba wajen girmama bakinmu. Eh, bil inda na sani mai iya yiwa na duba yiwuwar ko a yi karatun a tashi ko kuma a haƙura da karatun amma Allah ya ƙaddara za a zo a yi to Allah ya ba mu ikon jifan tsuntsaye guda biyu da dutse guda ɗaya <clears throat> na biyu ina aiki da wannan dama na yin maimaita ta'aziyya zuwa ga iyalan ɗaya daga cikin iyayenmu kuma manya-manyan malamanmu a Najeriya musamman malamai ta ɓangaren kwatanta aiki na ƙware ba kawai ilimi ba kuma jagorori na addini shi ne limamin masallacin juma'a na gwallaga masallacin juma'a da ke cikin garin bauchi babban masallaci a tsakiyar gari Shi ne fadilatu sheikh imam ibrahim idris allah ya masa rahama yana aiki da wannan dama ina ta'aziyya zuwa ga iyalansa dukkan almajiransa ‘yan uwansa na jini waɗanda suke sallah a bayansa jagororin addini a cikin jihar Bauchi shugabanni a masarautar Bauchi a gwamnatin jihar Bauchi da kuma Najeriya gaba ɗaya akan Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa Allah ya sa aljanna ce makomarsa ina karanta ta'aziyya ko maimaita ta'aziyya da cewa inna lillahi ma Akhar wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina muna roƙon Allah ta'ala ya kyautata makancinsa ganawa da shi na biyu na ƙarshe na farko a nan Abuja ne wani lokaci da ya jagoranci wasu tawaga suka zo musamman da aka mun rasuwa suka mun jaje da kuma fatan alkhairi na wani responsibility da aka dora mini ganawa na ƙarshe kuma ni naje har gidansa a Bauchi bai da lafiya na gaishe shi akalla muka yi kusan awa ɗaya da shi da amini na professor Muhammad Bello Abubakar da sauran waɗanda suka mana rakiya muka yi taɗi da shi time din zai tafi ƙasar Misir asibiti jinya to wannan shine rabona da shi na ƙarshe gaba da gaba Ah, amma alaka ta da shi a matsayinsa na dattawanmu ta daɗe shi kusan zan iya cewa tun shekarun da na fara karatu a bauchi a jami'a wanda kusan shekara talatin kenan amma alaƙa ta kusa da juna kuma lokacin da aka umurcan da sa darasi a masallacin da yake limanci na rijal wani sa haular rasul sallallahu alaihi wasallam wanda na yi darasi sama da guda ɗari a masallacin gwallaga an fara darasin wajen shekara ta 2003 Gregorian wanda shekara ashirin da suka wuce kenan mun yi shekara shida da rabi zuwa bakwai ana darasin ah, bil hakika rasuwar fadilatu Sheikh Imam Ibrahim Idris zan iya kaddara ta a cikin mafi girman rasuwa da Allah ya jarabi al'ummar musulmai da ita mai yiwa da yawa ba su san shi ba don ba wani mai yawan wa'azi ba ne amma mu har ga Allah mun yi karatu gaba gare shi amma ba karatu na littafi ba karatu na koyi da kyawawan ɗabi'unsa ba yadda za a yi ka zauna da shi abin da ya kai sati guda baka koyi kyawawan ɗabi'u ba kyawawan ɗabi'u na haƙuri kyawawan ɗabi'u na juriya kyawawan ɗabi'u na son jama'a kyawawan ɗabi'u na tawali'u kaskantar da kai kyawawan ɗabi'u na zama da kowa lafiya kyawawan ɗabi'u na zumunci kyawawan ɗabi'u na islahi yin sulhu tsakanin mutane kyawawan ɗabi'u na karɓan kowa da kowa ba tare da bambancin gari ko kabila ko abin da ya kama da haka ba kyawawan ɗabi'u na son kyautatawa a cikin halin ƙunci da halin wadata kyawawa na ƙoƙarin ganin an assasa ayyuka na alkhairi da al'umma za ta amfana da shi idan ka duba irin waɗannan nagarta da Allah ya ba shi haza huwa ma na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki zaki Allahi ahada a cikin al'umma jama'a da za su zo kusa da shi da wannan ko su kai mataki irin nasa wallahi al'azim sai an duba suna da matuƙar ƙaranci cikin abin da idan muke gani mutum ne mai tawali'u lokacin shi ya umarci a kawo ni na sa darasi a wurin shekara ashirin da suka wuce a shekara muna ganin sa a matsayin uba ne kuma halayensa muna ƙaunarsa don kyawawan ɗabi'u ran da aka fara sa darasi ina zuwa da littafin rijal wani sa sai da ganshi da littafinsa a hannuwan shi ma zo zai koyi karatu wannan ya sa kaman zan iya gagara yin karatu. ta ce masa aka matalla, to ai mu almajiranku ne mun zo ne mu yi in kun ji a gyara ya ce a'a mu mun zo mu koyi karatu ne sanda muka yi akalla minti uku zuwa hudu da shi a ɗan ɗakin liman gabanin mu shiga wannan darasi ne mai girma ka kai mataki irin nasa a cikin al'umma da jagoranci amma za ka iya kaskantar da kanka ka buɗe littafi ana karatun addinin wanda kuma suke karantarwa ba su wuce 'ya'yan cikinku ba haihuwa bil hakika ba kowa yake da irin wannan nagarta ba zama da shi har ga Allah na koyi al'amura da dama na halayen dattawa a cikin zama da muke zai kira ni ya ban shawari malan kar ka yi kaza a malan ka yi kaza malan kar a ce kaza a a ce kaza wannan ba na rabuwa da shi a kullum daga na ga wayansa a shekaru zance aka rama kalla in zo ne sai ya ce eh ko kuma a maganin ta wuce ta waya ba zan dan ba da shawara ne sai in ce aka rama kalla bari in zo gida ya ce a'a ba sai ka zo ba a'a bari ni zan zo ne in ce a malam ba sai ka zo ba so ya zauna da mu kamar yadda iyaye ke tarbiyyantar da 'ya'yansu eh, ba mu buɗe takardu gaba gare su mun zauna ba amma har ga Allah a kusan kowace rana muka wuni da su muna koyon kyawawan ɗabi'u daga gare su na yi aiki tare da shi a kwamiti da dama a jihar Bauchi da za a yi kwamiti ko da ya shafi Kur'ani, ko da ya shafi abin da ya shafi shari'a ko wani abu mai kama da haka so su ne mu har ga Allah mun koyi abubuwa da dama a ɗabi'unsu Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya kyautata makwancinsa irinsu idan suka gushe samo da wani irinsu yana da matukar wahalan gaske ta da wani irinsu saboda ba a gina irin waɗannan mutane a cikin kwana ɗaya ko a wata ɗaya ko a shekara ɗaya kuma in Allah ya ba mu irinsu ba su wuce zakka ba a cikin society irin ‘yan kaɗan ake ba ku don su zama aya gare mu kuma irin waɗannan suka gushe a duniya duniyar ma tana mummunan gibi ne da Allah ta'ala yake cewa awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wannan zai zama wannan sura suratul ra'd kenan zai zama aya ta 41 Allah ta'ala da yace nanqusul arda min atrafiha wato muna tauya kasa kaman a ce bakin kogi ne Kasa ta yi ta giftawa gari yana fadawa yana cin gidajen mutane ko kuma kusa da kwari ne gidaje su yi ta aukawa irin yadda muke ga yake ake faruwa da su a garuruwa da dama Allah yake haka muke sassa sassara duniya tafsiri karkashin wannan aya din Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an babban shehi a Qur'ani babban shehi a duniyar Qur'ani Allah ya kara masa yadda in muka duba tafsirin Qurtubi a littafi na 4 namba na 406 yana cewa shine zihabul ulama'i wa fuq zihabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyariha yadda Allah yake gabce kasa a ta yayyanke duniya ba da ido muke gani yadda kasa ke fadawa kogi ba a'a Allah yana garce albarkar duniya ne idan manyan malamai da ke tsoron Allah suna rasuwa da kuma waɗanda suka san addini da kuma mutane bayin Allah na kware zaɓaɓɓu. masu nagarta ko da ba malamai ba ne so duk inda aka ɗauke ɗaya a cikinku to wannan yana na ce Allah yana gafce duniyan ne albarkar ta ake fashewa har ga Allah duk wanda ya zauna da Sheikh Imam Ibrahim Idris ya ga ɗabi'unsa ba abin da zai faɗo masa a zuciyarsa sai irin waɗannan saboda giɓi ne mai girma rasa irinsu a cikin masallatai anguwanni a jihohi da kuma a ƙasa duk hasadar mutum sai dai ya ƙi gaskiya babu dama ka zauna da shi ba ka yi koyi da ɗabi'u irin nasa ba fama bakat alaihimus sama'u wal wa makanu mundirin Allah ya ce sama da ƙasa ba ta mutuwa a kansu kuma ba za a jinkirta musu ba wannan zai zama wani sura ne suratul dukhan aya ta nawa zai zama aya ta 29 Allah ya muku albarka karkashin wannan aya din da Allah ya ce sama da ƙasa ba ta kuka a kansu sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an cikin tafsiri na imam al-qurtubi rahmatullahi alai abu Abdullahi muhammad ibn ahmad al-ansari al-qurtubi da yazo wajen sa yace amma banda mutuwar malamai idan manyan malamai da suke rabbaniyai ba 'yan duniya ba ba kuma 'yan tasha ba rabbaniyai masu kwatanta aiki da ilimi da kuma kyawawan ɗabi'u na musulunci suka rasu abdullahi ibn abbas ya ce bakat alaihi sama'u wal arbu arba'ina sabaha idan malami ɗaya ya rasu malami haƙiƙa abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya ce sama da ƙasa suna kwana arba'in suna kuka duk wayewan gari sama za ta fashe da kuka ƙasa za ta fashe da kuka ya ce sama ƙasar da yake ibada a kanta in ta rasa ibadarsa na ƙiyamun laili na sallan alfijir na zama ana jiran sallah bayan sallah ko kuma ana jiran rana ta fito a yi sallah na ishiraki ko kuma salatul duha zikiri da yake a bayan ƙasa karatun ƙur'ani majalisin da yake zama ya karantar ƙasar za ta yi kwana arba'in tana kuka sama za ta yi kwana arba'in tana kuka dalilin me ya ce saboda inda ayyukansa suke haurawa a sama ɗin aiko ilaiki ya tsadul kalimu tsayibu wal amalu salihu so inda aikinsa na ƙwari yake shiga sama ita ma saman sai ta yi 40 days tana kuka saboda wannan bawan Allah ya rasu to ka san al'amarin da ya sa ƙasa ta yi kwana 40 tana kuka ai ko zaman makoki na al'ada ai ba a wuce kwana hudu ko sati ɗaya to ita a nan sama kwana 40 take yi ƙasa kwana 40 take yi ba kokonto da suwar bawan Allah nan jarrabawa ce addu'a da muke Allah ya gafarta masa ya ji kansa muna roƙon Allah ta'ala muna neman alfarmarsa da kada Allah ya jarrabe mu da sharri da fitina bayan rasuwar bayan Allah na ƙwarai irinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon taso da wani jili da za su yi koyi da irin nagarta nasa iza mabamin na sayyidun kama sayyidun idan wani shugaba ya wuce muna fatan Allah ya kawo mana wani shugaba a cikin al'umma irinsa mai nagarta yana da matukar muhimmanci duk shekarunsa da na zauna da shi har ga Allah babu abin da nake sai dai kawai koyi da ɗabi'u irin nasa a shekara shida ko bakwai da muka yi a masallaci ina sa darasi dukkan ranar talata tsakanin magariba da isha da shi ake karatu da shi ake komai kuma ya rike mu da amana kaman kannansa ko ƴaƴan da shi ya haifa muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyalansa da zuriyarsa kuma Allah ya ba su haƙurin rashe kuma Allah ya zama khalifa a kan iyalansa bayan rayuwarsa Allah ta'ala shi samu wanye lafiya <coughs> aramma ustaz aina za mu tashi ina maraba da zuwan wani lost but found tsohon amini na sheikh ishaq barnawi eh, ya dade a saudiya ka san shi ko ustaz ko baka san shi ba kuma kana zuwa saudiya in na je saudiya wasu shekaru akwai time da har a gidansa ya taba sauka na a jidda maybe shi ya mamanta na sauka airport na je saudiya ya zo taro na airport ya dauko ni ya kawo ni har gidansa a jidda na kwana da safe shigar da ni garin makka na yi umura so bawan Allah ne Allah ta'ala ya kara masa albarka wasu daga cikin shugabanni na ƙasa musamman na da suke da sha'awa na addini suka gina makaranta ta ƙur'ani suka roƙi malam ya zo ya kula da wannan makaranta su ma Allah ya biya su da gidan aljanna ya zo da kuma wani ɗan uwa shi ma bako ne daga makka In sha Allah ta'ala yana can baya ko ina injiniya az-zubair ya fita ko ina yake shi ban da shi shi na bako na makan ko bayan shi akwai inda naga injiniya az-zubair ina yake injiniya kana can baya to ai matso nan mana zo nan gaba shi ma abokin karatu na ne a jami'a lokacin undergraduate even ba muna computer science su suna engineering mechanical engineering a da bismillah matso kusa amini ne tare muka yi muslim student society a abubakar tafawa balewa university muna dalibai shi ma official ne a lokacin ina ciyaman na da'awa committee shi ma kuma yana cikin da'awa committee yana da gogewa a nahau eh, matuƙa da gaske tun a lokacin yana da tsananin gogewa a nahau malam na hawan nan yana nan ko to ana muna tara mss most probably tun da muka same su sun riga mu zuwa maybe wajen 1994-95 ana tare da su kuma har a yanzu dai duk da dai gamuwa ta yi karanci amma dai ana haduwa a gaisa da juna Da za kuma khairan insha Allah ta'ala za mu tashi a nawa ustaz kacin? babi na 114 Shi ne babu wato ma yaqulu musulmi idan zukiya abinda musulmi yake fada idan aka fada masa kalmomi na yabo ko kuma na tsarkakewa na'am ما يقول المؤمن إذا ذكر اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يرى Yau muna sha shida kenan ga watan jimada na farko ko? Shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Ma ya ƙulul Musulmi idan zukiya abinda Musulmi yake faɗa in aka gaya masa wasu kalmomi da ke nuna cewa an ɗaukaka darajarsa ko an yaba masa ko an nuna shi bawan Allah ne na ƙware shi addini ya karantar da mu tawali'u wato shine humility in aka nuna kai kai ne kuma sai ka nuna tawali'u yana da muhimmanci a rayuwa ah, wata baiwar Allah ta ɗauki ɗanta ta kai shi tsangaya haddan ƙur'ani da ta je da shi yaro ƙarami ne sai ta ce ta tsangaya sai ta samu shi a mai tsangaya sai ta ce na zo neman malam ne sai ce to malam baya kusa sai dai almajiri kuma shine malamin sai ta tafi ta sake dawowa da following day ta shi a wurin malam ta ce na zo na tambayan malam ne sai ta ce a malam ba shi ba ne na wannan almajiri ne sai tun kuɗa malinta da ta juya sai ta tambaya ina malam sai ta ce to ai shi kika yi magana sai ta ce to ai ya ce ba shi ba ne da ta je sai ta ce na kawo yaro ne karatu tsangaya sai ya saurare ta sai ta ce amma kuma ka ce ba kai ne malam sai ta ce a almajiri dai almajiri almajiri wato ɗabi'a ta ilimi idan mutum ya fara karatu yana matashi sai rika jin kaman duk duniya ba wanda ya kai shi shi kaman imamu malik ne ko kaman imamu ahmad ko kaman imamu shafi'i ko yana jin irin shi ibn usaimin ne ko sheikh muhammad nasiru didil albani haka zai rika ji idan ya fara karatun haka yake haurawa lokacin da ya ɗan samu stability ya shiga duniyar ilimin sai ya gane shi ba malam ba ne. to a lokacin a farkon da yake aka ci akar makalasu ce na'am na'am na'am zaka je yana yi amma lokacin da ya shiga duniyar ilimin ya fahimci yaya ilimi yake zaka ce akar makalla malam sai ce almajiri dai almajiri dai to ita rayuwar da ke kana farawa da almajiranci sai ka kai malam sai ka durkusa ka koma almajiri to in ka koma almajiri ba ka fita a cikin almajiri har ka koma ga Allah duk wanda ka ga dauka ni akar makalla mu malamai ne to bai kai gabar da zai fara sauka ya fahimci tawaliyun ilimin bane su imamu shafi rahimahullah har suka bar duniya ba su da su malamai bane ibnu usaymin rahmatullahi alai ka duba shine fa faqihul umma shek albani rahimahullah shek muhammad nasiruddin albani rahimahullah in ya kalli ibnu usaymin cewa yake a kansa Allah ya masa baiwa da sarrafa fiqhu kamar yadda Allah ya sawwake wa annabi dauda sarrafa karfe yadda yake sarrafa ƙarfi ya rike haka yake da fikihu amma in yana magana sai ce na hannu talabatul ilm mu ɗaliban ilimi mu almajirai ba inda za ka ya ce na hannu mashayikh ba ta yanzu mutum da kansa sai ga yasa ashaikh har ba da ma'arifa ita ashaikh ɗin masu yasa sa mata ma'arifa kuma wani in baka sa ba bala'i za ku yi shi bala'i za a yi da shi ba a ce mar sheik ba harka ta ilimi tana da wahalan sha'ani bahaushe kan ce ko tura kan ce wai drum ɗin da ruwa bai cika shi ban aka buge shi me yake yi ƙara yake amma in ka cika drum da ruwa ka rufe in ka dake shi me yake yi ya ƙara shiru ne amma in empty ne fa ko kwabo ka daka ka ta zai gaji kankan kankan amma in ka cika da ruwa ka kulle in ka daka sai ka ji ya ƙara to harka ta ilimi mu rika ɗaukanta da taka tsantsan karatu yana da wahalan sha'ani kuma da yawa da za mu amsa sunan malinta a Afirka kashi 99 cikin 100 almajirai ne bai wuce kashi ɗaya ne malaman ba bai wuce kashi ɗaya ba na ji wani clip na ɗan uwa dr sani umar lijiyar lemo hafi da hullahu ta'ala iyali na ta kunna mu yana magana da ɗalibaya ce fa shi almajiri ne ɗalibi ne fa bi ma'anar kalima ba fa wai tawali'u ba ne da gaske almajirin ne amma ka je ka duba sirarsa tun haihuwarsa a makka digirinsa first class MSc first class PhD distinction da kammala wannan ya dawo ka duba mu'allafat nasa amma duk da wanne yace ba fatawali bane da gaske dalibin ne shi kuma har ga Allah da gasken yake fada amma kashi 90 cikin ɗarin masu karantarwa in suka zo gaban su almajirai ne amma wani wanda a majalisin ilimi ma idan ya zo bai kai ya zo kusa da kusa ya ja baki a fassara ba in ya ritsa wasu a anguwar su ya riga akar makalla ya shek sai riga na'am to harka ta ilimi sai mun bi ta a hankali in ba haka ba kana fara karatu ba ka koshi ba sai jahilai su mai da kai shaishi shi yasa da dama masu tashi da karatun addini wani da ya karatun shekara ashirin ba ma a rayuwa amma ba zai iya zuwa ko ina ya ji wa'azi ba ba zai iya zuwa kowane majalisi ya koya ba wai kada ya je gaban manyan malamai a ce shi ma almajiri ne ita ce wata fitilar da muke ciki musamman sharrin social media kowa zai iya bude shafi a facebook ko a twitter sai a hasko shi da kamera in a karatu ba zai iya sanuwa ba to sai bude chaftan zage-zage don a san shi saboda in za a shiga duniyar ilimi a haddan ƙur'ani babu wanda zai san shi a tafsiri bai san tafsirin da za a san shi ba fatawoyin malaman duniya bai isa ya zauna yi magana a kansu ba hadisan bai gama hakikanin haddace su ya san hakikanin gana ba to dole sai ya zama wata ɗabi'a ce kuma ta me ta daban amma ba ta ilimin ba ba wai tsagwaren ilimin za a zuba ba in tsagwaren ilimin ne to yana da yakinin ba za ka san shi ba ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ayar ba za ta zo dai ba hadisin ba zai zo dai ba ƙur'anin ba a haddace shi ba bare a fahimci hakikaninsa tafsirin magabatan babu to mutum sai ɗauki wata ɗabi'a ta daban wannan ba daidai ba ne karatu mu bi shi a hankali kuma rika roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani ba dukkan ilimi ne yake da amfani ba ba dukkan ilimi ba ne ka samu almajiri a yanzu da bai wuce haya islam ba ya ɗauki sheik abdullahab abdallah masalan ko sheik muhammad sani umar rijiyar lemo ko sheik abubakar alhaji muhammad ko professor mansur ko any other shahararren malami da suka yi bincike na ilimi yaron haya islam sai zama wai shi ne zai rika musu naƙabi kuma kan matsalar da kwata-kwata bai fahimce ta ba kwata-kwata bai fahimci matsalar ilimi ba amma zai iya zama ya rika naƙabi maimakon ya kira ko a waya ce aka ramakalla na ji an ce kaza ko za ka kare mu in akwai kuskure a gyara masa in yana da wani magana zai iya fada za su iya karɓan kuskuren su gyara in kuskure aka yi saboda babu ma'asumi kowa yana iya yin fatawa ya canja haka su imamu malik suka yi. imamu malik ya taɓa cewa tsefe yatsuwa alwala bidi'a ne amma ɗalibinsa ibn wahab ana ta yi sai ce aka ramaka Allah akwai hadisi fa kaza da ya gani da aka dawa sa gari sai ya ce a ashe jiya na ce bidi'a ne amma yanzu mun ga hadisi cewa sunna ne matsala ce mai sauki imamu shafi'i ya ga imamu malik ya yi kuskure a fatawa ya gyara masa ɗalibinsa ne a gidansa yake a lokacin wani ya zo kalli matarsa ya ce an ti tsalika in lamta ni a halamin alkamar ke sakakkiya ce in ba ki fi wata kyau ba kaga ya yi atsalak bi shart wato shika da sharaɗi shika da me da sharaɗi yanzu a bincika in wata ta fi matarsa kyau ta sako in wata ba ta fi matarsa kyau matarsa ba ta sako ba yayin magana je sa umar malik umar malik a dare ne ya gaya masa ya daga kai ya kalli wata ya kalla sai ya ce wata ta fi iyalinka kyau don haka iyalinka ta safu mutum sai wuto yana shafan kai imamu shafi ina waje sai shi ya ce masu alwamal ijaba mai ka tambayi malam wace amsa ya baka da mu ma mu karu ya ce ga abin da ya faru sai ya ce an dai haka ne mu je gaban malam bai canja fatawa sai ya ce mu je gaban malam din suka je ya ce malam amsar da ka bashi ne nake ga ina da wata fahimta daban ya ce menene ya ce ni fahimta ta mutum ya fi wata kyau sai ya ce masa me dalilinka sai ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin a aya ta hudu sai ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ya ce mun halicci mutum mafi kyan daidaituwa fi ahsani taqwim siga ce ta mubalaga Imam Malik sai ya shiru sai ya ce alhaqqu haqqu ayyutaba gaskiya ya dace abi a koda yaushe akhfa malikun wa asaba shafi'i bawan Allah ka je ka ni nayi kuskure dalibi shafi'i ya dace ka je matar ka ba ta sako ba ita matsala ta ilimi mai sauki ne sai mu bi harka ta karatu a hankali a hankali mu kar fahimci karatun mu zauna mu haddace qur'ani da shi ake farawa bayan koyan dabi'u da sanin kadaituwar Allah ba abin da ke da muhimmanci gaban haddace qur'ani sai ka haddace na biyu a zo a san ma'anarsa na uku ya aiki da shi saboda a masajar na shari'a qur'ani number 1 ne qur'ani number ne saboda Allah ya alkawarin kare shi babata a cikinsa. tare da kuma sunna ingantacciya yan halitta sallallahu alaihi wasallam kuma a nan, bisa ga fahimtar magabatan kwarai ba bisa ga fahimtar ka ba a'a yadda magabatan kwarai suka fahimta haka ake bukata mu fahimta da haka ɗalibai nasiha ce mu rika kiyayewa a harka ta ilimi in wanda kake zaton ya fi ka fahimta ko ya fi ka gogewa a karatu ko ya fi ka sani gabanin kai wani in kari kira wayansa ka tambaya in akwai wani abu da yake na gaskiya a bakinka babu kokonto zai karba babu kokonto in ka gaya masa zai karba in akwai abin da baka fahimta ba zai fahimtar da kai amma in ka zauna ka duba wanda ya fi ka ilimi da shekaru da gogewa da mutunci sai kawai ka kafa wani dan mutane a tsukinku sai ka zage shi na zai kula ka wani mutum ya zage almutanabbi sai aka ce almutanabbi me yasa ba za ka rama ba yace sai a za na rama shi ya san mu ne da darajar mu yake zagi shi ban san shi da daraja ko mutunci bare na amsa idan na amsa zai shiga tarihi a san shi zaka bazan yadda in shigar da shi tarihi a san shi ba bazan yadda in ba shi wannan popularity a tarihi ya zama wai wane yayi a kaza a kansa ba akwai al'aziz ibn al-mu'iz al'ubaidi sarki ne babba a ƙasar misira aka yi a lokacin akwai wani sarki da aka yi andalus andalus shi ne ƙasar spain da france da wajen portugal a yanzu ƙasa ce daula ce ta musulunci wajen shekara 800 musulunci ya mulke ta sai ya shi al'aziz sai afuwan aziz ibn al-mu'iz al'ubaidi sai ya yi wasu maganganu ya ta zage shi alhakan bin abdurrahman sarkin andalus aka aka ce masa ga abin da wane yake faɗa ya ce a'a me yasa baka bada amsa ba yace ni an san ni an san darajata an san asali na shi yasa yake ina fada a yanzu na me da shi mutum sai dai nayi shiru ba zan mayar ba so wannan yake bayyana mana ita magana ta ilimi idan zaka yi ta kayi ta da karfin hujja ba da zagi ko cin mutunci ko kazafi ko sharri ko zuki ta mallaba a'a ka kawo karfin hujja aya kaza ta ce kaza malaman tafsiri kaza sun ce kaza sahabi wani ya ce kaza tabi'ai wani sun ce kaza in ka duba majmu'ul fatawa mujallad na kaza shafi na kaza an ce kaza in ka duba aljami to shi ilimi da hujja ake yi <laughs> imamu shafi bere mola ke cewa law kana mujadala la kana bi raf'i saut wasab shatam لكان الجحال أولى بالغلبة فيه لكن الغلبة بالخجة وإن كان الصوت منخفضا inda a magana ta ilimi da zagi da cin mutunci da bakaken banganu ake nasara yace da jahilai su ne sahun farko a winin any argument duk wani debate da su ne na farko sai ce amma ana nasara ne da ƙarfin hujja ko da sautin ƙasa-ƙasa ake magana da shi wannan bayanai kawai nake da na san zai amfana da ku ban zauna ko kaɗan da niyan yin su ba Allah ta'ala ya amfanar da mu ya sa mu wanye lafiya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa ghafir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun maimaita wannan ustaz Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ما واغفر لي ما لا يعلمون وجعلني لي خيرا مما يظنون idan aka gaya wa musulmi wani abu na tsarkakewa na yabo bisa ga wani abu na alkhairi da ke tare da shi ana so ya bada amsa a cikin addu'arsa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun wannan hadisi ya zo a cikin al-adabul mufrad musamman mun duba ta hakikin al-adabul mufrad na Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayh ya zo a hadisi na 585 riwaya na Adwi radiyallahu an cewa kana rijal min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rijalun min ashabin nabi ya kasance jarumai daga cikin sahabbai wato jagororin sahabbai idan ka zo gaban su ka yaba su ka faɗi wani abu da alkhairi sai su ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ya Allah kada ka kama ni kada ka kama mu ko kada ka kama ni in mutum ɗaya ne ko jam'i ne bima yaquluna da abin da suke fada ya Allah karka kama ni da abin da suke fada in sun yaba ni da aka samu wuce gona da iri to ya Allah ta'ala kada ka kama ni da wannan saboda tun a da larabawa suna da fasahar iya yaba mutum har a yau a duniya ban ga wanda ya kai ba larabe iya yabo ba in kana duba adab na larabawa kana duba shi'iri na larabawa za ka ga yabo iyaka iyaka da ya kai iyaka in yabo za a yi wa mai kudi za ka ga an kai mu balaga wajen yabo in mai mulki ne an kai mu balaga. in mai ilimi ne an kai mu balaga. in jarumi ne a filin daga za ka ga sai an kai mu balaga saboda larabci akwai fasahar magana da kuma isassun kalmomi da ke baka flexibility na zaben kalmar da kake bukata ka kafa hujja da ita mafhum tsayyib don haka kula ga wannan Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna ya Allah kada ka kama ni da abin da suka faɗa in cikin yabon akwai kuskure wannan yana daga cikin ko a yanzu ana iya rubuta maka attestation ko referee letter da ake nema ko reference letter duk wannan ana yi kamar mu da muke karantarwa a malaman jami'a in akwai wani lokaci da za a ɗalibinka ya zo ya ce yana da sha'awan ka rubuta masa reference letter har yanzu ina karantarwa a Federal University of Technology Owerri mai iya yi wa talatan nan jibi ko akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na za ta yi PhD defense ɗinta za ta yi defending PhD kenan ɗaya daga cikin ɗalibai so wani lokaci idan ɗalibi yana wani level na karatu ko yana neman wani scholarship ko yana neman wani funding sai an ce supervisor ya masa leta in kuma aiki kake kabari da aka koma wani wuri sai a sa ka kuma a ce to yanzu abin da ya dace ka je ka nemo reference letter ko daga wajen tsohon employer naka ko abin da ya kama da haka kai ko jami'atul islamiyya zaka je sai a rubuta maka tazkiya mun sha rubuta wa dalibai bai wuce watanni kaɗan ba akwai ɗalibin da ya zo ya same ni a ofis nan yake cewa ya zo godiya taskiyar da na bashi Allah sa an dauke shi karatu a jami'ar musulunci ta Madina ina ga har akwai bidiyo da ya a wurin na godiya akai to yawanci sai an rubuta kai ba a san ka ba sai a duba wani wanda aka sani to wace takarda zai ba da shaida a kanka don a yi considering application ɗinka saboda shaidar da ya bayar to duk manyan makarantu a duniya yawanci ana wannan da kuma manyan ma'aikatu duka ana me ana wannan to mutum ya rubuta maka wannan kaga ya yaba ka to za ka iya faɗa wannan Allahumma la tu'akhibni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun kuma ya Allah ta'ala ka gafarta mini abin da basu sani ba me yasa ce abin da ba sani ba saboda duk dan adam da ya san ka a duniya bai san ka 100 bisa 100 ba ko iyalinka ba ta san ta 100% ba ba ta san ka 100% ba mai iya yiwa akwai wata nagartar ka da ta buye gare ta ko na ta buye gare ka kuma mai iya yiwa akwai wata insaniya kasawa naka da ko iyalinka ba ta sani ba ko iyali don me don kowane musulmi mumini yana iya yin wani zunubin da Allah zai ɓoye masa har ya rasu ya je filin kiyama babu wanda ya sani shi yasa a hadisin bukhari don Allah ya nuna mana yana ƙaunar mumini yana kishin mutuncin mumini sai ya yi kuskure sai Allah ya ɓoye kuskura sai mumini ya rasu ya je filin kiyama hadisin iya bukhari zai zama hadisi na 4408 idan mumini je sai a tsaye da shi gaba ga Allah sai Allah ya tambaye shi ka yi laifi kaza rana kaza ba wanda ya sani eh Allah na yi ba musu rana kaza ma shekara kaza ga wata kaza kai laifi a waje kaza wallahi Allah ya faru haka ne rana kaza ma baki da ya subuta ya ce kaza Allah ya gaya masa wannan sai ce wallahi haka ne Allah nayi rana kaza ma idan ka yayi kuskuren kaza sai ce wallahi duka Allah nayi sai ya kai matakin da zai rasa hope kaman ma zai yanke tsammanin tsira sai Allah ya ce na keɓance ka ne na maka hisabi ne kadai daga ni sai kai duk duniya ba mai gani ko mala'iku ba sa wurin sai Allah ya ce na koye wannan sirrin a duniya don kai bawa ne na kware a yanzu a nan lahira na gafarta maka je ka aljanna shi mumini Allah ma yana kunyarsa ko a gaban mala'iku ba a mar wannan hisabin Allah ne ke keɓantuwa da shi sai ya gaya ma. in kuma ya gama sai ya ce to a duniya na ɓoye sirrinka ba wanda ya gani a nan na yafe maka je ka aljanna ba na bukatan kowa ya gani shi Allah da kansa yana kunyan mumini bai ganin kuskurensa ma ya yi ƙoƙarin wani ya gani amma yau mu ɗabi'armu ba haka ba ne malaman addini za a kira malami wa'azi aka yi ba ka san ta aka gayyace shi ba ba ka san mai aka rubuta invitation letter ba ba ka san wani tsari aka yi ba kawai ka gan shi a wurin taro maybe idan ka yi ga wani abin da kake ga sabon Allah ne ka fito ka zage shi ka ce a kwaɗayi ya kai shi wajen dina a kwaɗayi ya sa ya yi wa'azi ka shiga zuciyarsa ka gani ne kana ka karanta gayyatar da aka masa ka ga bayanin da aka maza har mu kai matakin da zuciyar ɗan adam kana hukunci ka ce a duniya ta kai shi wajen wa'azi kuma wa'azi ya yi? in ya faɗi wata kalma da kake gaba haka bane yana iya yiwa amma maybe kana da wani information da shi bai da shi kuma shi zai hukunci ne kan abin da ya sani ba akan abin da bai gani ba ka ce a'a wani kwaɗayi kai shi a'a wani ba don Allah yake ba a wani don kaza ne zuciyar da mala'iku ba su san me ke cikinta ba sai Allah amma kai ka sani har kai hukunci a kan zuciyar dan adam ba dan Allah yayi ba wata irin al'umma ce wannan kuma wai a haka mai karantar da kai addini ne imamun nawawi rahmatullahi alai yace lokacin da muke zuwa koyan karatu wurin malamai yace mukan tashi da safe mu je kasuwa mu yi dakon kaya a kanmu a biya mu kuɗi kuɗin ba don mu ci abinci ba sai mu yi sadaka da kuɗin sai mu yi alwala mu yi nafila mu yi tawassuli ga Allah mu ce ya Allah malaman da ke karantar da mu in ma sun yi kuskure Allah ka sa idan mu kada ya ga kuskuren don kada gadin kuskuren ya sa ilimin da zai su targuwa idan mu sadaka suke kada Allah ya sa su ga kuskuren masu karantar da su addini amma kai hoto za ka gani sai kai naroyin to ai a can baya mace ce take zaune to ka san me ya kawo ta shi mai addini idan yau aka gayyace shi ɗakin bautan gunki ya yi wa'azi ya fahimci maslaha ne ba zai je shi ba fiyayyen halitta ya je temple ma na 'yan duniya a garin makka ya musu wa'azi temple na 'yan duniya yana zuwa majalis nasu yana karantar da su addini ai ba wai ana takaita yin wa'azi a wurin biyayya ga Allah ba ne, ya halatta a je gidan giya a samu ‘yan giya a musu wa'azi a kan haramci da illolin shan giya, a samu masu shan taba a gaya musu illan shan taba a addinance da kuma a kiwon lafiya da jikinsu in yau aka gayyaci mai wa'azi white house sai je shi a amerika laifi ya yi? kuma ya dace zama sai duk abin da yake wurin daidai ne da abin da Allah yake so ba haka addini yake ba kuma wanda ya fi ka sanin qur'ani ya haddace qur'ani ya shiga gwagwarmayan addini kuma wai yanzu kai ka fi sanin addinin a anguwar ka ci bashin dan wake na karya wajen dubu ɗaya ba a biya ka ba baka biya ba a anguwar ku mai sai da fiwa wata yana bin ka bashi makwabtanka ba mutum ɗaya da ke faɗan alheri a ka guda ɗaya in za a baka shinkafa buhu ɗari ba wanda za ka ba buhu ɗaya duk wani abu a duniya kai kaman aluja kai a sama kake amma duk wani wanda yakin alheri kai za ka yi comment a kai kuma kai a ƙur'ani maybe izu goma baka haddace fala sadaka wala sallah a tsakaninka da iyalinka kada in aka yi jojimin wallahi ba za ka tsira ba kawai tsakaninka da iyalinka amma baka kula da naka ba wani kake kallo ai malamai sun je wajen wa'azi a sun tafi wajen dina ka san me aka rubuta musu invitation ka san me ya gayyace su kuma shi in a wa'azi shi haƙƙi ne na mai wa'azi komai a speaker ake fadansa shi yanzu wa'azi iya wa'azi shine duk wata magana a duniya a fade ta a speaker sau da dama malamai sukan je wajen wa'azi su ga wani sabon Allah su yi wa'azi a fili su ja waɗanda suka shirya su ce kaza da kaza kuskure ne kada a maimaita shi haka ake yi ta yaya za a yi mutum ya gaice ka ga kuskurensa kuma sai ka tallata kuskuren a duniya mai kuka gaya masa ya kintsa kuskuren ya gyara yanzu ka faɗi bayan Allah na ƙwarai. Allah ya kan ɓoye laifinsu har mana iku bai musu hisabi gaba gare su shi yake keɓantuwa da su kuma ya gafarta musu ya kai su aljanna kuma mafiya yawa masu irin wannan comment da za ka gani ko a social media ko a majalis ko majalisin ilimi wallahi in za ka bibiye sun fi kowa laifin saboda shi laifi tudu ne sai mutum ya hau kan nasa in ka duba zaman wasu da iyalansu mata kaɗai ko kare ba zai ci ba da ɗalibansu babu mutunci taimako mutum ba zai taimakon ɗalibi da dubu goma ba in ɗan siyasa ne mai irin wani wani ba zai taimaka nasa da naira dubu goma ba idan yan boko ne wani wanda yake komen a wannan a cikin almajiransa ba wanda zai iya gani ya taimaka naira dubu ɗaya amma shi zai iya ɓoye nasu ya kalli wasu kuma wasu ba ma kuskuren ba ne tsabar mummunan zato ne so wannan ba addini ba ne ba haka ake addini ba abin da bai shafe ka ba takaita akan abin da ya shafe ka duk abin da ya buya gare ka kai husnul zanni kyakkyawan zato ka wuce shi kyakkyawan zato duk zargin da aka yi wa nana Aisha a Qur'ani ai mun gani a suratun Nur amma me Allah ya fada akai ga su innal ladina ja'u bil ifki amma banda wannan me fada kan zato din hmm wa me kace laula idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifqu mubin ayatan wa nur jazakallahu khaira duk waɗannan ga na misalai da dama abinda ba ka da ilimi ka yi kyakkyawan zato ka wuce yi kyakkyawan zato ka wuce haka addini ya karantar da mu ina kabarin ka ba ɗaya da na mutum ba in wa'azi za yi kai janar wa'azi kaza yana da kyau kaza bayi da kyau kai nasiha amma kana zaune iyalinka a gida ka dake ta ka gurɗa ta sirkinka ba ka ganin girmansa duk shagunan anguwanka ana bin ka bashi ɗalibanka islamiyya wasu ma baka bar su ba amma kai ka iya kwamen ka rubuta wane ka ce kaza ka ce kaza ba haka addini yake ba wasu kuma ba su ma da alaka da addinin shi ko sallah baya yi amma duk abin da ya shine zai yi malamai hisabi ai sun tafi waje kaza ai sun je wa'azi kaza idan malami ya je wa'azi gidan giya laifi yayi matukar wa'azin yayi babu laifi a ciki kuma shi malami ma'asumi ne ba ma'asumi bane alkhairansa ne suka fi kurakuransa suka rinjaye su Allah shi samu wanye lafiya amin waj'alni khairan mimma yadhunnun kuma Allah ka sanya ni mafi alkhairin abin da suke zato wannan ma yana da muhimmanci waj'alni khairan mimma yadhunnun saboda zato kala biyu ne akwai zato na sharri shi zaton sharri ba a yarda da shi ba ya yi halladina amanu ta kaseeran kasiran adh-dhanni inna ba adh Isim, ism kaga wannan iya magana akan zaton shari. wani na shi da mace ina ga fazina suka yi wani na shi yana tafiya kamar fa ba karfi ina ji giya ya sha wani fa na ganshi a ya shiga cikin GRA ni fa ina ga wannan wallahi roko zai ji gidan Alhaji wani kasan dan roko ne wani fa na ga matarsa kaza kaza ni fa ina ga wulakanta ta yake fa da na ganta nan duk zato na sharri wannan sabon Allah ne cikin hujurat aya ta nawa kenan aya ta goma sha biyu ba ta shida ba waccar ma da ta kira ba goma sha bakwai ba ne ta goma sha uku ne sha Allah ta'ala kiyaye ta nur kenan nake magana so amma in zato na alheri ne shari'a ya halatta mu yi zaton alheri in dai zato na alheri ne to ya halatta ka yi zaton alheri amma zato na sharri ba a zato na sharri sai dai in kaga clear court hujja to anan kuma shikenan sai kai hukunci a inda ake so ka bada shaida in kai malamin hadisi ne a jarhu wa ta'dil yayi in kai alkali ne sai kai hukunci da shi in mutum neman aure ya zo aka tambaye ka shaida ka sani sai ka faɗi nagartarsa da kuma kasawarsa masu bada aure sai su duba ya cancanta ko bai cancanta ba Allah shi samu wani lafiya na'am bismillah babi na 115 da goma sha bil wal umrah لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة؟ في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك كيف يلبي المحرم في الحج والعمره yaya wanda yake cikin ihramin aikin haji ko umura zai yi talbiya ta yayi zai yi talbiya talbiya shine labbaik allahumma labbaik har ga Allah tun ba mu taba zuwa Saudi ba na san yadda muka koyi sallah muna kadana an saba jin wannan a rediyo tun ma rediyon ba su da zaka ji a kwanakin zuwa aikin haji za a yi ta yau maimaita wannan لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أدا منا يا رأيك لا شريك لك سيمتي حجم bana sai mun ƙarasa wannan saboda a rediyo muke ji sai a ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak hajjin bana to da haka muke <laughs> har ga Allah saboda memorin yarinta har shekaru da ta Allah ya mun baiwa da ni'imar zuwa aikin hajji da umra in ina talbiyyan sai na zo wajen sai in tuna sai in yi gaggawa na tsaya saboda na haddace da hajjin bana wannan talbiya hadisi ne na abdullahi bin umar radiyallahu anhu wanda yake cikin aljami a sahi na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na 1549 in muka duba talbiyyar nan lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da aikin hajji zamanin wani annabi النبي إبراهيم شيجنا كأبا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيد من كل فج أميك ذي ذمون سورة سورة الحج نيكو آيات نوا ذي ذم آيات أشرين دبكوي الله يمكى البركة ذي ذمت أشرين دبكوي نعم لبيك اللهم لبيك أمسى ورك الله أمسى ورك لبيك لا شريك لك لبيك amsawarka ya Allah ba ka da abokin tarayya innal hamda lalle yabo da godiya alhamdu yana hada abu biyu ne da yabo da godiya wan ni'imata da kuma ni'ima laka naka ne Allah duk ni'imar da muke da ita a duniya daga Allah ce ba daga wajen mutum bane Allah ne yake ba mu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wani sura kenan suratul nahl ayata nawa aya ta hamsin da uku Allah ya maka albarka ta hamsin da uku haka ne wal mulk mulki ma naka ne Allah la sharika lak babu abokin tarayya gare ka to amma dai babu hajjin bana anan din sai a kiyaye ko na'am babi na 116 التكبير إلى أتى الحجر الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر التكبير نعم. إذا أتى الحجر الأسود haka aka rubuta a wurin ko? ni na an sun rubuta idan طاف النبي al'aswat shi ke وسلم bismillah النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر طاف التكبير إذا أتى الحجر الأسود كوكما إذا أتى الركن الأسود kabbara da ake mai yin ɗawafi a lokacin da ya zo shi wajen bakin rukuni ko kuma ya zo wajen baƙin dutse wanda ya tabbata a hadisai ingantattu cewa asalinsa fari ne daga aljanna aka fito da shi zunuban mutane ne a bayan ƙasa mai da shi baki kiran saboda kasan ɗan adam ɗan adam bala'i ne Allah har akwai fa jama'a da suke zuwa gindin ɗakin ka'aba suna yanki aljihun wasu suna sace kuɗi akwai ɗalibi wata shekara da daɗewa ya ɗauko kuɗinsa riyal ɗari dubu biyu na so a turo wa mahaifinsa gida ya zo yana wafin bankwana zai kai ɗakin Allah zai su dawo aka a wurin aka yanke masa kuɗin aljihunsa aka cire jama'a don Allah akwai taron aradu da ka ka tafi kaman gindin ba ka sami Allah ba ai wani bala'in wani rashin imanin ma Allah ya kura geji ai a nambar ƙura gejin wannan ya kai iyaka inda ake zuwa neman gafara a dawo kamar yadda aka haifi mutum babu zunubi wani can yaje tsuguna yake sabon Allah ai dan adam ka bashi mutum in babu imani bala'i ne dangerous ne dan adam in babu imani Allah ta'ala ka gyara mu da halayen mu tafa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bil baiti ala ba'irin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yayi dawafi da dakin ka'aba akan raƙumi wannan hadisi ne na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya cikin aljami a sahih na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 1612 cewa yayi dawafi ga daki akan raƙumi yana daga cikin sunnar da gina Ka'aba yasa ba za a samu tsabbaka ta ba shine dawafi akan raƙumi sai dai akwai wheelchair to marar lafiya yana yi ya tura shi amma shi yayi akan raƙumi ne kaga ah, saboda maintenance na ka'aba ai ba za a bari ka dauko rakumin ka ka kusa kai ba kullama ata rukuna koyaushe yazo wajen rukunul aswad ar-rukunul aswad shine wanda yake wajen al-hajarul aswad kan wannan kwana din dake saboda ana dawafi anti-clockwise ake yi to in ka zo wajen shikenan sai daidai hajarul aswad wanda akwai alaman wuta green daura da wurin to idan yazo wajen ashara ilaihi bi shay'in sai ya nuni da wani abu wasu sauran hadisi sun bayyana cewa sanda ne a hannunsa mihijan haka sai ya nuna wa kabbara sai ya ce Allahu akbar sai ya ci gaba da yi muhallu shahid ana yin kabbara a wajen Alhajarul hajarul aswad a wannan bakin dutse din ana yin kabbara insha allahu ta'ala ana iya kuma a yi farawa ana iya taba shi in ba a samu daman tabawa ba ba sai kai ta ture ture ba saboda suna da ƙarfi mutum ya je sai ya shiga da ƙarfi saka sai buɗe mutane wai sai ce sai ya taba Ibn umar radiyallahu anhu yana da ƙarfi sai yin halitta yace ba sai kai ba da ƙarfin ka ba ai hakuri abi a hankali so haka muke in ka je kana ibada irin taji ba wai kai kana da ƙarfi ka ture ba ka kula da marasa ƙarfi in kaga wata dattijuwa za a buge sai kai saka ka kakkare ta kaga wani dattijo ba lafiya za a buge sai ka kare shi haka shine fa imani imani ba wai ka samu mai ƙarfi mai rauni kan murkushe shine imani ba a'a imani da jarinta shine ka rika kare mai rauni ko a mulki kake duk inda kake da mulki a ƙauye ne a gari ne a ƙaramar hukuma ne a jiha ne a ƙasa imani ba shine wai ka danna zuciyarka ka yi ta azabtar da mutane ba ba shine imani ba imanin shine zama kana da empathy kana da tausayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wannan sura kenan tauba aya ta nawa 128 jazakumullahu khairan ai annabi mutum ne mai tausayi so ko a shugabanci duk abin da za ka yi na policy ko strategy sai ka ga rayuwar jama'a ta kuntata sun shiga halin gaga na kayi shugabanci sai ka yi reversing abin ka ja da baya shi shugabanci is all about tausayin mai rauni kara mai rauni masu rauni yara mata tsofi talakawa manyan mutane da masu kuɗi duk bala'in rayuwa sun san dabarbarin da suke su rayu amma mai rauni na ƙasa wanda a kowace ƙasa za ka samu su ne majority to kare su shine imani in kai wani abu sai ga mai rauni ya shiga wani kuncin rayuwa sai ka ce a'a ba ita ce manufar mu ba mun canja wannan abun ko mun sassauta shi ko kuma mun kawo wani abun da zai cire wannan wahala wallahi wannan shine imani amma in kana da murgi sai zama ana kunci ka ce ba damuwa ai ci gaba da yi to ba imani bane duk mai mulki da ke bukatan yayi tsira a wurin Allah sai iya da me tausayi yasa manzon Allah yakan ce mana mu rika roƙon Allah ya kare mu daga siffofi guda biyu na shugaba rabbi la tusallitu alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna Allah karka dora wani shugaba akan mu wanda baya tsoronka kuma baya tausayin mu bai tsoron Allah na farko bai tausayin talaka kwalitin shugabanci ga duk shugaba shine mu ga yana tsoron Allah na biyu kuma iya tausayin talakawansa me yasa talaka suke son irin gwamna zulu ai ba wai yafi kowa iya mulki ba amma ko ka kishi ka san akwai tausayi yadda yake shugabanci ya shiga ƙauye ya kwana a ƙauye ba zaman lafiya ya shiga ya buga nan ya shiga ƙauyen nan ya yi kaza kwana uku da ko da ya wuce muna buga shi ya ce mun ya fito ne ta wajen askira uba zai tafi dambuwa cikin jeji ya ce ko sabis babu inda zan je in kwana malam babu sabis sai da ina fito jeji ne bi ma magana mutum nawa ne za su yi wannan ai ba ilimi ya fi kowa ba amma tausayin nan da tsoron Allah a shugabancin aka same shi to rayuwa takan yi daɗi in aka rasa tsoron Allah da tausayin talaka to al'amarin mahaukaci ya hau kura ne a ce abu fa hatsarinta a ce a ci gaba dai babu komai mu ba za mu canja ba ai ko qur'ani akan saukar da aya kuke wata dokar Allah yau zai hukunci in aka matsa gaba sai ga wancan hukuncin yanzu ba shi ya dace ba sai a canja wannan dan a sauwaka wa mutane farkon musulunci fa sallah 50 aka wajabta ta farilla amma daga ƙarshe ana rage biyar biyar da guda biyar daga 50 aka rage 45 don mai don a sauwaka mana so shi shugabanci is all about shugaba ya zama alakarsa da Allah tana da kyau na biyu kuma kar ya iya tolerating abu da zai sanya talaka ɗaya cikin kunci duk yadda za a kai matakin da za a sassauta wa talakawa rayuwa su ji daɗi duk shugabancin da babu wannan to ba a nasara a Najeriya an ka duba constitution namu section 14 subsection 2 article B abu biyu ne shugabanci governance shine security and welfare a samu aminci na biyu kuma a samu walwala wannan shi ne constitution yace ne dalilin yin gwamnati aminci da tsaro da zaman lafiya da kuma walwalan kowa da kowa in aka rasa wannan to babu gwamnati Allah ta'ala ya taimaki shugabanni ya gyara su ya ba su ikon kiyayewa waɗanda suke kokari Allah ya taimake su waɗanda suke da gibi a wurin ba ma fatan kowa ya lalace Allah ta'ala ya gyara su ba alkhairi bane addu'ar shugaba ya lalace in ana addu'a ta tofin alatsina wa shugaba talakawan ke ka shan wahala ba wai in kai shugaba yayi nasara ba wai shugaban kake ba kasar kake wa ko talakawan ko jihar ko garin so ba ɗabi'a bace ta wannan mu rika kiyayewa mu rika addu'a ta shiriya da gyara Allah ta'ala shi ya san da zai da kowa Allah ya gyara shi wa gabanin mu a ƙauyuka kananan hukumomi jihohi da kasashen mu gaba ɗaya yayi muke da lokaci yayi to ina ga sai mu dakata a nan sai mu tashi a babi na nawa za mu tashi 117 du'a bayna rukun al-imani wal hajar al-aswad na so a ce ma bi sai karo na gaba tun da ba na shugaba wata ran insha Allah ina fatan zai samu dama da zai faɗi kalma ko ɗaya ko biyu da ƴan uwa insha Allah malam ba shi ma minti da zai gaisa da shi ta tafaddal insha Allah ta'al ijlis huna insha Allah narju minka an taqulu walau kalima aw kalimatayn marra ukhra insha Allah sai ayi nasiha ko a gaisa da su insha Allah mai masauki na ne a garin Jidda yadda na faɗa ko Hmm? insha Allah mai masauki ne mai masaukin bako ko ka manta lokacin Allah shiga fata malam baka manta ba ko Allahu akbar shekara ta 2007 kuma tabbaso haka ne eh, shekara ta 2007 a cikin watan April wajen 17-18 ga watan April haka aka yi abu har ka ɗauke ni har ka kamun wasu 'yan takardu na Sheikh Jamil Zainu da mantansu ko ka manta har kai ta yaba mun lokacin mun yi dibet da marigayi Muhammadu Yusuf ko akan suna haramtar da karatun boko da aikin gwamnati muna ga halal ne mu da ba mu taba haramtarwa ba abu ɗaya da muka yadda shine akwai gyara kuma gyaran wajibi a gyara eh, amma kuma ba abu ne da ya kai komai a mai da shi babin akida ba sau lokacin bayan an yi dibet ɗin ne da kafa da shekara guda har muka yi ta magana da kai har muka yi ta maganar maraji a kai har da ta'alif na malamai da muka yi ta magana irin su shekarni da ya rubutu a kai da makamantansu haka ne ko? shekara goma sha bakwai eh, in ka zo da jeep mota muka fita da ita ina jeep nan take eh? ina take a karamakalla tsokaran <laughs> ka ne kasan da yake akwai wasa tsakaninmu da kai kasan ne <laughs> ko kasan mai ba ai da naga gidanka ma na fada naga gida fari sol kaman kaman kaman kaman kaman madara ko ka manta na ce waɗannan mashayika na ce maka waɗannan mala'ul ladina amanu ne ko ka gidan da bismillah wala alaikum assalam wa rahmatullah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a cikin aljanna a wannan zaman da muke wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka nuri akwai wanda yana da gida nan <laughs> milla ko brabusko wannan ko yin